É sou teu fã. <laughs> Tu é pica, viado. Ha! Solta, solta. novinha tá muito louca, essa novinha tá muito louca. Quer fumar, quer beber, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, Essa novinha tá muito louca, essa novinha tá muito louca. Quer fumar, quer beber, quer fuder, quer fuder, tropa toda. Essa novinha tá muito louca, essa novinha tá muito louca. Quer fumar, quer beber, quer quer fuder, quer tropa foda. Bebe mais, fica bem louca, pro brisola tu desce. Bebe mais, fica bem louca e pro teta tu desce. Tu desce, tu desce, tu desce. Ela senta prendendo piru, ela sobe travando e na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, ela mexe. Que ela senta prendendo piru, ela sobe travando e na pica, ela mexe senta tá prendendo o peru, ela sobe travando e na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, mexe. É teta, sou teu fã, <laughs> tu é pica, viado. Ha, solta, solta. novinha tá muito louca, essa novinha tá muito louca. Quer fumar, quer beber, quer foda, quer foda, quer foda, quer foda, quer foda, quer foda, quer foda, quer foda, quer foda, quer foda, quer foda, com a tropa toda. Essa novinha tá muito louca, essa novinha tá muito louca. Quer fumar, quer beber, quer foder com a tropa toda. Essa novinha tá muito louca, essa novinha tá muito fica bem louca, pro brisola tu desce. Bebe mais, fica bem louca e pro teta tu desce, tu desce, tu desce, tu desce. Tu desce. Ela senta tá prendendo piru, ela sobe travando e na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, ela pica Ela senta tá prendendo piru, ela sobe travando e na pica lá senta tá prendendo o peru, ela sobe travando e na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, na pica lá, mess